сайн байна уу? Тэгээ тэр гайхамшиг хിവэрэ явцгаа миса яг эхлэхэд нь бараг л хоолсноор байгаар нэг удаа ингээ тоош хараад тэш хараа хүн нэмээд тоош хараад тэш хараа хүн нэмээд ингээ үлдэс хүмүүсийн чугуусан чинь 12 сагсан зүрсэн байд ингээ гайхамшиг байнга би бас бүдүүн сэн өдрийн мисанд болгон хийдэг юм аа те а Уг нь өнөөдөр тий яг айлтал айлтлыг яг ихээр ингээ ярьж байгаа ихэлж байгаа. Есүс үүнийг сонсоод тэндээс гарч үүнийг сонсоод юу сонсон бilé? Яг тэр баптизм үрдэхч Юуханы нас барсныг ингээ сонсон байсан. Тэ. Үүнийг тэ Есүс а баптизм үрдэхч Юуханы шавнараас түүний нас барсны үхлийг сонсоод тэндээс гарч ингээд забирахаар ганцаараа явсан байхгүй юу. Юхан тэгээд Есүс хоорондоо эдний харилцаа юу байсан бол хамаатан байсан тий. Тэгээд баптист үртэйч Юхан Есүс ирэх замыг яг үнэн гэлж бол яг Есүс гэдэг хүн биш аврагч ирэх замыг бэлтгэсэн хүн мөн Есүст баптизм өгсөн тий хүн байна. Түүний үхлийг сонсоод 팀에 예수스 바리테가를 배 자투쿠 배선을 더 하링 두니 예수스 하야가 일순 후무스 하랏 어르 데스티글레스 어렵도 대 없슨 벤 되게 이디게 저 эмшилгээ хийгээд идэгэж өвчтэй хүмүүсийг идэгэж тэгээ үлсгэлэнд орсон хүмүүсийг идүүлэхин тул бас дахиад Есүс бүх юм орхиж өөрийн сэтгэл одоо ямар вэ гэдгийг орхиод тэгээд гайхамшигыг үжүүлсэн байна өнөөдөр сонссон 이 감식 많대. 만에도 맛이 오치로 딱대베데. 만에 숨도 얼어흐너가 뒤로 약잠 얼어 잠대로 бас чолоогоор таван талх хөр загаас ингээд шивээсэн байна ингээд тавьсныг та нар олсон хүн нь олсон л тоо тий. Манай Кристин Бин Харскны тэр э, хаалхын дээр бас таван талх хөр загаас байгаа. Тэгээд Есүс өөрөө энэ энэ гахамшигэр бидэнд яг юу өгч өгөхрэг исэн бэ гэдгийг бодохоор ингээ хамшигаас би юу нь тэр манна гэдгийг санаанд ордог юм аа. Манна гэдэг нь юу вэ? Израильчүүд одоо Израиль гэдэг үгийг ярих хэрнээр нэг талаараа жоохон төрөөгүй хурж байна. Одоо Палестин Израилийн хоорондоо энэ асуудлаас бүрхөр болохоор өдрөө болгон олон хүүхдүүд нас барасын сонсохоор Израильчүүд яа цааваа ингээх хөс тийм үү? Тий. Өөрийн 자신나서 볼 거로 인 땡기를 보러 하나서 볼 거로 비시 자신나서 볼 거로 기차감이 사나거든 되게 왜 아슴 지금 알았고 때 이스라엘 주드 팀에 아 이집트스 가르하르 줄 때르 야마치 이때 컴백고이 티루이트 땡기를 보러 항 디든드 약 헤르스는 만나 뵀으마 이 만나 땡기를 보러 항 디든도 헛 근데 후출베스 어뜨로별공 토양 게르블링 어린 게르블트 야 한갈 때 힘제게 운이게 저걸 일루 저걸 집어넣고에 기승치 후무스 어떤 후텔 팀에 에멜 울승 오치라스 운트 부릉 이특이 잤다고 했으마 디겟 후무스 이흔 일루테게르 어루 그 티르 토행 으뜨르러 이때 힘제게스 일루 태게를 죽을승 배웠고요. 하리 마라가시 야치 보슴 필레 일루 울트승 티르 부후주일 부후 만난 못일승. 제 유로스 이트 잤다고 봤어요. 네. 오늘들 야슬랑구에 아, 아론 호이르 삭스 삭스니 너가 티르 달근 울트승 벤 기헤르 우니게 선서르 울뜨글렐 우니게 버터르 티르 아, 만나긴 토하에 바사난도 얼었음 벤. 이 나는 울증 티르 만나 양 모들승인 유 모들스는 요에 댕기르 부르한 무릉 이티 잤다고 베승 훈이 쇼힐링 토해 울리티 힐링 토해 약 일테르 힐자가 야마르 닉 템덱 배웠고요 으뜨르 벌공 토티르 토행 으뜨르 힐크테 다시 헤르라지 게치 비드는 잘비르 물러 하링 마르가 신이 흐츠 어구벌 일루 데르 인사나인 도트르 배가 우르게치 비오르 야마르 지체 흑구이기 승층 өөрийнхөө зүгээс юу ч гүйцэхгүй гэсэн чинь өдөр болгон надад хэрэгтэй талыг өгвөл илүү дээр. Ийм шуналлыг би нарын ерөөхдөө өөрийнхөө дотроос яг илэр я үжүүлдэхгүй мөрдлөө үүнийгээ байга. Тэгээ Египтээс гарсан тэр Израильчүүд илүү бурхан тот өдөр болгон би та нарт хэрэгтэй маннаг өгөнө. Харин ганц нэг нүхчл илүү би тгийж хүл гэсэн чинь хүмүүс тийм ээ тгийж чадахгүй байсан юм аа. Тэгээд бүр муудалцд бүр тий хитэн сар болсон хоол талхан байд бүр муудалцсан тэр манаг хүмүүс нь өөрийнхөө нүдээр харахраа байсан байхгүй юу. Ингэвэл амархан штэ тий. А биний шунал ийм байна. Иймэрхүү аймаар байна гэдгийг өөрийн нүдээр харан гэвэл хүмүүс яг тэр бурханд түүс хандаж амьдрах юм багт. Харин харахгүй учраас аа ин гайгүй байхаа гэж бодоод яавд. За дахиад бузаач яваад үлдсэн 12 сагс. Тий. Үүнийг ямар утгах твлээ? Мэдээж энэ ч бас хуураараа би нараа бодож болно. Бурхан ганц таван тал хуур загаасаар загаас ингээд тарааж өгснөхийн дараа үлдсэн юм учраас энэ Тэнгэр бурханы хайрын ямар нэг нүдээр харагдах дүн тий гэж би наран тий тэмдэг гэж энэ юу вэ? Юу нь 사크라멘트 시대 때 울증 아르호르 사스치기승층 보르항 후무스 예수세르 담조올랏 투니 가라스 일승 호알착 호알스달 운이게 이메르호 힘제게르 두루승배나 다나르 운회르 호알착하르 후스헷 인기헷 아롱호르 삭선도 두룽 인 힘제게르 울든 슈 기드기 비든도 우주승 뭉 하링 호무스 티모트하르 운이게 훌랭 아와고 밑에지 운이 아 내래 뭉배나겠죠 얼득스 홍바스 베가바카 하링 이흔 디게구베스 약 오늘들인 오늘들은 이게 다오미안가 어르침 디르 잘로 조드 바스 베스 에르추둘 다오미안가 어르침 베스마 이승이 어떤 훈이 이둘승인 개함식 대 아틀랑 요한이 일달 데르바스 아틀랑 팀식 베가 이메르코 개함식이 우주승 무르틀러 요한이 일달 데르 후무스 유혹 있으니 선수치가 Тэд ирж өөрийг нь хүчлэн хаан болгохыг хүсэж байгаа байгааг Есүс мэдээд зээлж ганцаараа дахин өөл рүү явлаа. Тийм ээ. Хүмүүс түүнийг хаан болгохыг хэлсэн. Үлдсэн тэр сагссан байгаа тэр талхийг хараад а хайраа хуайлцахарыг ихээр Есүсээр дамжуулан хайраа хуайлцахарыг ихээр иймэрхүү хэмжээгээр би нараа хангалттай үлдэн шүү гэдгийг мэдэрсэн хүнээс илүү 우뚜르벌건 내래 인게 하초드 인게 허스머 인게 한갈트 때하고 홍배와 일도 대르베나 둔 이게 항벌고 흐르겠어. 티게 예수스 다해야도 후무스 대비는 예수스 티든 우누네르 우누네르 비 다나르 티리 다나르 템데구디 우츠승대 남아이 해가구이 할인 달 이츠 잣승 오치라스 해지벤 우능베스마테 Өдрөө өдрөө өдрөө юу бэ? Юу блэ? Өдрөө тутмын талыг бидэнд хайрлаач гэж цайбираад үүнийгэ хүлээхээс хажууд жүгээр нөгөө тэр альтан өндөг төрдөг галуу тийм үлгэр байгаа штэ хүүхдийн үлгэр тий. Нэг тичээхэн дээр биш шүү тий. Өдрөө бүгэн тэр альтан өндөг төрдөг тэр галуу хажууд тавьвал тийм ээ Харин тэгсэн чинь энэ хүн яасан бilé та нараа тэр тэр өлгөр уншсан биз дээ те. Сүүлээр яасан өдрөө бүгэн нэг нэг өндөгөө авахаас энэ хүн чалхуу хүрсэн байна. Тэгээд а гэдээс ингээ хагараад тэр дуу тэр дуутар илүү байгаа байх уу гэж хагарсан чинь тэр дуутар юу байсан бол юу ч байхгүй байсан. Тий. Хүний шуналлыг ингэж хавдаг гэдэг юм бинараа хүүхдээс хардан мөртлөө том болоод үний бүхнийг мартаад тэр чигээрээ явдаг байхгүй юу? Дайрын Есүс юу гэсэн бэ гэвэл өөрөд өөрт миний махнаас миний чуснаас идээрэ уугаарэ мөн та нарч бас тэгэж тэгэж хий гэж тушаасан. Үүнийгээ сонсон хүмүүс хинч хүлээн авч чадаагүй байсан ба. Юханы элдэл дээр яг энэ гяхамшигын дараа хүмүүс түүнийгээ Есүсийг хаан болгохоор яагаад гэвэл өдөр болгон хэрэгтэй тал өгөхөр 자투와르테 훈배나게드 이 후무스 단승 오치라스 하링 예수스 미니 마크나스 미니 초스나스 오 이트 다나르바스 야와드 우니게 호할츠 우니게 선스니 카다라 운에서 볼츠 두니 다갈닥치다스 얼렁훈 제상 얍츠 자시 툰테 함트 얍숭구이 Тийм ээ. Бас үүнийгээ сонсоод ихэнх түнээс холдож та хийж түүнийг дагахгүй гэж. Тийм ээ. Өөрийнхөө нүдээр Гяхамшигийг харсан Есүсээс сонсон хүн байсан мөртлөө хүс хүсэл юу гэж хэрэг хүсэл шунал энэ хоёр нь тэг Есүсийн хүсэл хүний шунал энэ хоёр нь таараагүй байсан ба тий. Тийм учраас хүмүүсийн ихэнд түнээс холцсон гэж байгаа. Тахяд үлдсэн 10 хуурийг сагссны тухай тахяд яри. Энэ үлдсэн 10 хуурийг сагсан цагсан тодорхой Тэнгэр бүр хааны хайр Есүсээр дамжуулаад яаж илүү болох уу? Яаж биелүүлэх үү гэдгийг үжилсэн тиймэрхүү тэмдэг байсан юм аа. Үүнийг э, би наран Монгол руу үндсэн ёслол тэгээд ерөнхийдөө хэрэгэлдэг үгээр юу гэдэг блэ? сакрамент. Үлдсэн 12 сагсч бас хүний бидний хувьд дотор тэр үед байсан хүмүүсийн хувьд тодорхой сакрамент байсан мөртлөө үүнийг харсан хүмүүс нь энэ сакрамент бурханы хайрыг яг үжүүлэх тэр тамдаг байна. Бид нарыг хуайлцахаар имэрхүү илүү буулна гэдгийг олгохоос маргаашч бас талах өгөх үү? Тийм ээ. Нөгөөдөр бас өгвөл дээр бидний хаан болвол Нарийн үнэхээр байнга талах нь ичээч дуусахгүй магадгүй. Ингээ хамшигыг өөрийнхөө болгохгүйгээр ингээ хамшиг Есүсээр дамжуулаад, шавнараар дамжуулаад, хүний гараар гараар дамжуулаад ингээд явхдаа 12 сагсанд дүүрэн үлдсэн мөртлөө тэдний тий Есүс Есүсээр дамжуулаад, шавнараар дамжуулаад и хуваагаад хуваагаад хуваагаад мөн өөрийнхөө гаран дээр бас хуваагаад хажууд хажууд байгаа хүнд өгсөн биз дээ. Есүс тэгэрэй гэсэн учраас. Өөрийнхөө хараасаг харсан герхамшигийн мартаад үнийгээ тохгүйгээр Есүсийг ил Есүсийг л хараад энэ хүн бидэнд өдрөө бүгэн талхаа өгөх шүү, өгөн шүү гэдгийг харж байгаа. Есүсийн герхамшиг, Есүсийн хараас ихэлсэн түүний залбирлаа залбирлаас ихэлсэн харин Шавнард өгсөн тэр талхан дахиад хуваагдц хүний гарын дээр ирсэн байна. Ирсэн талх шууд идээгүй. Дахиад хажууд байгаа хүнд охинтой хуваах ёстой байсан. Өөрийнхөө гараар бас энэ гэрхамшигт орсон мөрдлөө хүмүүс үүнийгээ тоохгүй. Биений гараар ямар гэрхамшигийг үйлсэнийг 10 үйлсэн 10 хувиар сагсанд байгаа талыг хараад миний гараас гарсан тийм ээ. Миний гар гарч бас энэ гэрхамшигт оролцсон байна гэдгийг мэдэрхээс Есүсийг хараад баргаашч бас талах уу гэж өгөхгүй гинэ хуаа хугаах ёстыг нэ. Үүнийгээ сонссон хүмүүсийн их нь та хийж түнтэй яваагүй гэж явсангүй гэж байгаа. Бид нар тийм ээ би ч бас яаж хугаал та нарыг амьдралаас ингэж хугаалцах ёстэй шүү. Та нар зүүн төр байвал 50 50 хуваах ёстэй. Та нарт байгаа бүх зүйлийг хуваах ёстэй. Ийм маягаар хугаалцах ёстой гэж дотор яаж ямар маягаар хугаалцах ёстэй гэдгийг би нарийн ярьж чадахгүй байна тий. ビーチバスサヤンホワルチベのゴルバスバスэргэлж зэтэй. Миний хувьд хангалт тэтгэж бодсон мөртлөө мо над тий хажууд байгаа хүмүүс нь хараад өө энэ хүн тэр хангалт тэ хуалцдаггүй юмаа гэж бодох боломж бас байгаа. Арахгүй л дээ. Харин яасан чинь Есүсийн гэх хамшиг түүний гараас ихсэн тэр гэх хамшиг шавнараар мөн миний гарын дээр бас хамтран миний гарч бас ингэ хамшигд оролцсныг 미투구이게로 오하라구이게로 예, 예수에서 헐승 쉐브나르식 팀 알다 비나는 비트기 가르가 이렇테베나 예수신 게함식 요 베슨층 비드니 가라르 담조사 우니게인유르톤츠 비에 줄수슈 우니게 마르툴 트 저펑 예수시 가라 드 팀에 히제 나다트 이렇테 되어 먹고 해 비드니 자비랄 뱅가 어거세 어거세 어거세 Ингээ явхаасаа өөр арга байхгүй байж байгаа юм. Яаж хуалцах тэр мэдгүй өөрийнхөө хэмжээгээр хийгээрэй. Тэгээд өөрийн гараа гараас эхэлсэн. Есүсийн гараас эхлээд миний гараар дамжуулаад ингээд биелүүлж байгаа хам шиг анхаарах үүнийгээ тань таньч олох тийм нүдэ харлаач гэж. Тийм мэрэгэ оюун ухаанаа надад зүрх сэтгэлээ өгөөч химэн зай бираарэ. Бүх гэрхам шиг хэдий биелүүлж байгаа. Таанч би нараа үүнийгээ мэдэрч чадахгүй учраас хിവэрэ огоосаа огоосаа огоосаа гэж тайвэрж байгаа байхгүй юу. Үлдсэн 12 12 цагс. Нэг талаар нь Есүсийн сакраментны тамдаг болох боломжтой байсан. Харин их нь хүний шуналлын илэрхийлэх тийм тамдаг юмш болсон байна. Та нарт байгаа үлдсэн сагс 12 сагсанд үлдсэн тэр талхнууд өөрө хараарай. Баргааш шун муудалцах тийм аймаар муудалцах миний шунал юм уу эсвэл кайхамшигээс болохоор илүү гангаан тийм ээ элбэгдэлбэг гялгарлах тийм тамдаг юм уу гэдгийг өөрийн амьдрал дээр ойлж аваарай. Энэ Father Hogan баяр бас биш бас биш. Есүсийн баяр бас бас биш. Өөрийнхөө баяр баяр байсгалан болоод буцаа зэрэн шүү. Үүнийгээ цаавал олоосэй хэмээн цай бирж байна.